punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Suri Jimatres dari Kapas Bojonegoro dengan judul Diwedeni Demit Waktu Mancing. iki mestine wis akeh sing tau ngalami. Kedadian iki tak alami naliko aku mancing ning kali mburi omah. Aku wonge termasuk hobi mancing. Ngi tanggal piro aku wis lali, tapi intine malam jemah kliwon. Aku mancing karo koncoku sing jenenge imam. Rencana mancing iki wis tak rencanakno sadurunge. Aku nelpon Imam ben bocah gelem tak jak mancing. Halo. Sesuk bengi iso mancing gak? Iwake akeh iki. Kali mburi omahku iku lho. Mumpung akeh iwake bengi iki. Wes, gak apa-apa. Tapi aku parane ya, motorku digawe ebet. Oke, sip pokoke. Eh. jemah sing wis direncanakno akhire tumibo. Aku langsung ae SMS Imam nek intine aku ape marani bocahe. 15 menit aku wis teko omahe Imam nek desa Blimbing. Banjur aku karo Imam gak buang-buang wektu. Aku karo Imam langsung tumuju ning omahku karo nyiapno peralatan sing ape digawe mancing. Kabeh wis siap. aku karo imam mlaku ning mburi omah lewat galengan sawah sing unyu banget mergo dina iku bar udan sampai teko pertigaan kali sing iwake akeh banget aku karo imam langsung masang pancingi hal aneh wis mulai tak rasakno karo Imam mancing lagek sedulu tapi aku wis oleh iwak akeh banget padahal sak durunge gak tau ampek kaya ngono iwak sing tak olehi yo gedhi-gedhi tenan iwake kok gampang banget ya lagek sedulu mancing tapi kok wis oleh akeh yoi padahal sak durunge gak tau ampek kaya ngene lho wis oleh iwak piro ae Boy, 10 yo enak. Bisa pesta iwak tenan kene. teko wit geng enek suara kerosak-kerosak. Aku karo Imam Rodok wedi. tenan. Manuk kukuk beluk sing miber teko wit greng iku. Manuke lumayan gedhi. Lan Imam kaget sampai pancingi pedot goro-goro gak sengaja ditarik pas pancingi kecantol. Banjur Imam misuh-misuh dewi goro-goro pancingi pedot. Ces tenan eh enak-enak ae. Pancinge pedot barang. Kene iki leren ganti pancing barang. Lah piye? Nek wis pedot ya ape piye neh? Wis ganti kono. Pancing langsung diganti karo Imam. Langsung ae bocahe mancing meh. Agek ae pancing dijegurno moro-moro pancing wis ketarik. Apa iki? Iwake gedhe tenan ketoke. Wis langsung ditarik ae, ojo sampe ucul. banjur pancing ditarik karo imam dalah dalah ora iwak sing diulai tapi tangan tugel aku karo imam jerit banter-banteran. Jantungku deg-degan kaya copot-copot. Tanganku mau banjur miber ning wit greng. Aku karo Imam nerusno mancing. Tak wani-wani nggare aku ya wis suwe gak mancing. Pancen dasar awak apes. Aku karo Imam terus-terusan diganggu karo demit. Saiki ora tangan meneh tapi ndas sing miper-miper ning dhuwur wit gedhang. Ndas iku karo meringis, ningeti aku karo Imam. Mergo wedi aku karo Imam ngringkesi peralatan pancing banjur ape mlayu muleh. Gang sedelok panggonan kuwi malah diselimuti kabut kabeh. Ampe aku gak iso mbelok Opo -opo. imam yo ilang gak roh ning ngendi cuma iso ngrungokno suarane tapi gak iso ndelok bocah Imam e. imam nendi nendi kowe yo Ki aku nek cedhake wit gedang awakmu ning ndi aku gak iso ndelok babar blas aku ayo gak iso ndelok awakmu kabute ketol tenan iki ayo moco-moco doa ae yo iki aku yo maca doa-doa aku karo imam maca-maca donga sing diapali wektu aku maca donga teko arahe tan nenek pocong loro sing ngadeg karo guyu-guyu kain kafane akeh latunge karo getih sing ambune banger banget. Imam yo ngrasakno apa sing tak rasakno. Tapi bocah ora diwedeni pocong jarene. Bocah diwedeni setan potongan awake wong dadi mung sirah karo awake. Tangan lan sikile tugel. Imam jerit-jerit terus sampai semaput. Pas baraku moco surat Yasin, pocong-pocong iku hilang Kabut yo ya melu hilang pisan. Langsung ayahku aku marani Imam sing kedadian waktu kui semaput. Imam tak ciprati banyu saiki-iki ben bucai sadar. akhirnya Imam sadar lan ngajak balik. Wes, ayo balik ae. Aku gak kuat nek ini terus panggon kok akeh setane. Yo, ayo balik ae nek ngono. Aku yo yo gak nyongko kok diudani demit bareng koyo ngene iki. Lage ayaku mlaku pirang jangkah. Teko wit randu enekku mriyangi kaya penduso. Aku banjur mlayu sak banter-bantere. Teko kandang sapi ana wong tuwa sing ngawi-awi aku. Lah nok mburi katon wong wadon klambi putih karo gendong anak. Aku yakin lan percaya yen kabeh kuwi mung demit setan nek kene asem tenan wong mancing ya diwedeni barang sok gak usah mancing nang kene maneh kapok aku iya gak usah mancing bengi-bengi awanai enak awanai enak gak diwedeni koyong ini akhirnya aku teko mburi omah tapi aneh isih hayaku diwedeni demi saking wedine aku banjur semaput pas tangi aku wis nang jero kamarku dhewe dikonconi ibu karo bapakku aku banjur nyeritakno kabeh apa sing tak alami kuwi wong tua sing nang pinggirku sing nyuwuk aku banjur ngomong nek ning kali kuwi pancen angker banget jarang-jarang enek wong sing mancing nong kali kuwi merga wedi aku nyoba ndelok HP tiba e enek SMS teko Imam jarene sido mancing apa ora dalah kaget ra karuan jebule kabeh sing tak alami mau mung ngimpi kembangin turu cerita soko aku suri jimatres toko kapas masih bersama tim jimat